Эзэн та нарт хамт байх болтугай. Таны амьд хүмүүстэй хамт байх болтугай. Матин гисний라고 세미드니 아령할라스 민슌실라. Хуулийг эсвэл эсвчүүлэгтдийг хэрэгсэхгүй болгохоор намайг ирсэнгээс бүү бод. Хэрэгсэхгүй болгохын тулд бус харин гүцэлдүүлэхин тулд би ирсэн юм. Үнэнээр би танарт хэллий. Тэнгэрийн газрыг аллаг бол тэр бүгд биелэгт тэр хүльяс канц цүгс үсэг канц зураас аллаг болохгүй. Хэн болохвч эдгээр тусаалтуудаас хамгийн өчөөх өчөөхнийг гинж үл тоомсол тоомсролж бусдад тийм сурвал Тэнгэрийн хаанчлаад хамгийн өчөөхөн нэгэн гэдгийх болно. Харин хэм флопт тэтгээрийг сахиж сүргэвэл Тэнгэрийн хаанчлаад агуу нэгэн гэдгийх болно. Би танарт хэлье. Хэрэг танарын зүгт байдаг чинь фарисеучуд болон хуулийн багш нараас илүү гарахгүй бол та нар Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Хүн хайц болохгүй. Хүний амийг нөөсөн хүн нөөсөн хэн боловч шийтгэлбэл шийтгүүлбэл зогхин гэж эртний хүмүүст айдсныг та нараа сонссон. Харин би та нарт хэллээ Ах дүүдээ эхлэх нээц аливгүн шүүхийн өмнө буруутай. Ах дүүгээ хоноо хоосон толгой гэж хэлсэн хэн блогч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунаг гэж хэлсэн хэн блогч картэй тамт орохоор хангалттай буруут гагдах болно. Иймээс хэрвчи тайлын ширээнд өргөл өргөх гэж байхдаа чиний эсрэг ямар нэг юм ах дүүд чинь байгааг сануулж өргөдлөө тайлхин ширээний өмнө орхиод цамаараа бут. Эхлээд ах түү тэгээ эфлэрээ. Дараа нь ирэж өргөдлөө өрөв. Замд хамт яваа дээрээ ар цагдагцтэйгээ айл болохоор зүгүн сайдах хэрэгтэй. Хэс тэгвэл ар цагдагц хүн чинь цамайг шүүгчиж өгөөч шүүгч төшмөдөд хүргээж чи шоронд хайрдах би. Үнээр би чамд илээ. Чи эцсийн квадрантыг төлөө тэднээс тэндээс гарахгүй. Зав харьс болохгүй гэснийг та нарт дүүлсэн. Харин би та нарт хэлий. Эмэгтэй хүнийг тачаадан гарах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнэ зав харьсан хэрэг юм. Хэрэг Баруунууд чинь чамайг бүдрүүлбэл ухаацгаад хай. Учир нь чиний бүтэн бие тамд харьцнаас биеийн чинь нэг эргэтэн бахгүй гэх нь чамд дээр. Хэрэг <clears throat> баруун гар чинь чамайг бүдрүүлбэл тастаач хай. Учир нь чиний бүтэн бие тамд харьцнаас биеийн чинь нэг эргэтэн бахгүй гэх нь чамд дээр мөн хэн булавч их нэрээсээ салбар залхалтыг хэрэгжүүлсэн бичиг түнд өг гэж хэлсэн хэрсэн байдаг. Харин би та нарт хэлье. Хэн булавч сатрас хамуунаас өөрө сатгаан сатгаанаар их нэрээсээ салбар их нэрээ зав хайруулж буй хэрэг бөгөөд хэн булавч сайсан имэгтэй гэрэлбэл зав харц буй хэрэг юм. Хэрэг мөн эрдний хүмүүст хуурамцаар бүү тангаргал харин эзэнд амьснаа биелүүлв гэж хэлснийг та нарын мөн сонссон. Харин би танд тэлье. Юу гарч бүү тангаргал тэнгэрэрч голхоггүй. Учир нь энэ нь бурханы сэнти юм. Газраас газраарч болохгүй. Учир нь энэ нь түүний хөлийн гიშгүүр юм. Ерсэлмаарч болохгүй Учир нь энэ бүр агуу их хааны хот юм. Торгойг ороож чи тангаргаж болохгүй. Учир нь чи ширхэг үсийг чи цагаан юм уу хар болгож үл чадна. Харин үг чин за за эсвэл үгүй үгүй байг. Эдгээрээс цааш хэн муугаас гардаг хэрэг юм. Эзний үг Christ, Jesus Kristin sorgal, tuni so sek nu diltruft vol, amtralin, euh, gegen girel, girel gege. Teget unu dorman, Jesus Christin aildal, euh, hul, hul getekugin tuche, ogulet chega. Tana runik san medet aliva nigent hol bagatime, hol durambaim, hol churambaim. Je chante mongol time, euh, encore sans gil, shinhul bat l'accent. Euh, Yoni touré, gerbolin touré, gerbolin rochirilel, euh, gisanhul bat l'accent. Rolim sorilok, yue, euh, rolim sorilok, man, un bol Ramtrang, euh, rentrant timé Bas nikmi amtralik ramgalar. Tim Zorilok baga. Jishan Tine, euh, gerbulin ruchirilel gesan rul baga. Zorilok yue euh, gerbulin amtralik ramgalar. Ramak ayulas time gerbulin amtralik ramgalar. Harin bas undeslelte. Rulin undeslel yue монголчуудын хувьд гэр бүлийн амтрал үнцэнтэй байгаа. Тэгээд үнийг хамгаалах хэрэгтэй. Чим зүйл байгаа. Хүрийн цохилоод бас хүрийн үндэслэл байна. Тэгээд өнөөдөр маань Есүс Есүс Христ бидний эцэн тэнгэр бүхний хүрийн тухай өгүүлж байна. Танаар үнийг сан мэдэж чам а угасаа тийм ээ офнасаа baga »« hulbada, boyu arvamboshik. L'Irlande est euh, sous sektan bolorin tult, bitunik sejletek, time, teget arvamboshik et tekman bitni euh, altan durem, time, altan churam. Teget unik euh, sarirta, bit Christine sous sektan bolchega, denker burni so sektan, boltek. dorman, Иесус тэнгэр бурхны хувийн тухай зүйлийг тодруулсан. Бүх юм тодорхой болсон. Энэ ярангуя бит гурван зүйлийг тэндэклэр боломжтой. Нэгдүгээр зүйл юу гэхээр а Иесус Христос өнөөдөр битэнтин гэж хэлсэн. Хүнийг чимээ алж болохгүй гэдгийг танаар мэдэж авсан, угаасан харин би танах өнөөдөр ингэж хэлчихэе. Хэрвээ танах ардуссинхай тухай тийм ээ хосон толго тэнэкрун гэж хэлсэн бол танаар бүрүүтэй тийм ээ би танааранд хэлдэг тийм ээ отерун тэнэкрун тийм ээ мухак хосон толго хэрвээ танаар ингэж хэлсэн бол танаар бас бүрүүтэй Bibiye Hunkler gerekte. Inget schelch bolor kotime, humosinture. Anen chuchalchu. Nek du ger sorgaltime. Zop so sektan bolorin tult, bit humosik, doramschlor, basamschlach, mulach bolor kul. Gerbulin dotor, time, Ashlinder, Svel. Ojutni bajrni do torti, mit un tour bodoch bonno. Royod gartzwil yo ekeref, herve alivarun esvel ardu, tani esrek, nebzwil bagabol, tatunte edler erekte. Date Vishvainta. El Kuivaina. Tim dar bagabosh bitrumuste evlecher ferekte. En bol Jesus Christin sorgers. Jute bolte. Chunis et kesh emtzek baina. Teget gerburin dotor, ez als Linder mit Richard gerekte. Juni Siglel due gerer äh, en bol bibie uschlach, time, bibiete ortsol utzuler. Nen langoia gerbulin dotor, time. Gerbulin dotor, ortsol Ushlal Bagabol entra al Sahara en Bolchina. Hervé, cette kelt ne gondol Bagabol entra al Retsubaina. Yum botoche gat, eh? Yum botoche, yum botoche. Te get nek odor, buchmur e Bolchina. Te get nek avralin zam baga, te er zam yuek echer en bol Ushlal, Orshol, bas bibiye olkor, tine? chronique basamtlash bolorque, dogramshil bolorque, royalga shiglel guegerer, en bol junte um, evlecher. Mas bah, Jesus Christ von unter euh, Gerbolin Tuchedes, euh, Ogulech Baisan. Tunis Orgal Charan, euh, Ratu Bidan Sanak San Baira, гэр бүлийн дотор тийм ээ бид унанч байх хэрэгтэй. Хоёр нэртэй байж болохгүй. Нүд самхрагтай байж болохгүй. Танах унанч байх хэрэгтэй. Анэн чухалчу ан бол Иесус Христийн үндсэн сургаал унанч байх Үндэслэлгүй танах үник мэдээчсэн байга тэнгэр бухан битант үнэнчлай. Тэгээд битунтэ адил бас тунт үнэнч байх хэрэгтэй. Танаар бас хоёр шашинтэй байж болохгүй тийм ээ. Өнөөдөр бүтэн сайн өдөр ан сумт ан сайхан сумт очоод тэгээд үдэс хош тийм ээ. А гандон сумридэт очоод ламнартэ улсаад Nomen Shururat, Tim Swilbach Bolorko, Gans Shashimte Bairerikte. Hoyert Mol Setkel, Time, euh, Bitni Antralin Siglet Bish. Utakot Chiriwe, Kecher, Tenger Buran, Bitantunach. Euh, Bitni Tolot, Uni Setkel, Gans Baga. Im Gorlon Swilbach, Unench Bairerikte, Тэгээд би бие хүндлэх хэрэгтэй. Тэгээд хүчээ дэвшлэлт бүх юм сайхан болж байна. Ингээд хөв хүн тийм ээ анан сан ха харин хөв хүнээр явбал бидний амтрал сүл дөрөв болж байна. Тэгээд хөрөн багийн спорт сони холтэй байна. Харин битричээр хэрэгтэй, харин бас бас урмактар, ориго урмактар хэрэгтэй. Deket wusnik demjir gerekte. Ah, Manet enger bok nihul euh, umituhe ogultek. Nen yelanguya randim shukhal en vol bibiye teme runtler. Ah, Mongolchut unik sein med detek teme tsagantsarinouid iront bit gondlik tailat bas ah, aliva gomdlik Das klar. Josan Chilte Bainte. Einen Schuralschu. So. Den Gerbuchan en odeur timé. Orin Hulin Touré. Bidanto Gursan. Ein Boltuni Antral timé. Terror Changwe. Der Bidanto Natchbain. Der Getunte Adilbas. Bit Bibier und Lehr Rekte. Busatrumus Naniangulia. Gerbult timé. Unench bei Rekte. utschrambit den Gerbuchon de dor, amit de bolno. Den i en bol tu boltugen.